Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš tog šovu, braće Budka. Idu, recimo, četiri takta ovoga, četiri takta, ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidi talk show Braći Budki. Znači, mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budki vi ćete tek da slušate, jer tek, ne, tek sada počinjete da, slušate. da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Cenjeni poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ponedeljak je 9. oktober i vreme za još jedan talk show Braće Butkaj. Za mix pultom veliki mag Legre, opa, Legre, kako se kaže? Reglera, Reglera. Veliki mag Reglera i Dugmića, gospodin Ervin, a u studiju sa gostom Braće Butkaj. Vidim ja da nešto ne valja, vode mi je falilo, sad sam popio, bit će bolje, nadam se. Elem, protekli dani bili su prepuni događaja, bili su burni, emocije su prenjačile nad razumom, uzavreli kotove se polako hladi, stvari postupno dolaze na svoje mesto, nejasna situacija dobija neko oštrije obličje, svi se polako smirujemo, a i bilo je vreme. Milošević koji je personifikacija 12-godišnjeg ludila je pao. Mnogi se posipaju pepelom, mnogi mu danas okreću leđa. Kao što se pretpostaviti moglo, pacovi su napustili potonuli brod i sad orni i žilavi traže novu palubu ispod koje će glodati, što je normalno i prirodno, ispod koje će bušiti nove kanale i praviti ugodnu jazbinu za sebe i svoje mlade. Sreće da ih ipak nema mnogo, da ih nema toliko da nam pokvare veselje i nadu u bolje vremena koje nas čekaju. Prolupala sam, deco moja. Verovatno vam je poznata priča o nekim specijalnim jedinicama, ali ne onim običnim specijalnim jedinicama, nego ultra specijalnim jedinicama koje su ovih dana bile u pripravnosti, koje su pod direktnom Miloševićevom komandom, koje su pokrenute, a onda na našu sreću ipak zaustavljene i vraćene u bazu. Priča je svakako intrigantna, obavijena velom magle i tajnovitosti, i verujem da su redki koji na nju gledaju sa tupom ravnodušnošću. Mi kao aktivni radio, radio koji uvek bude na licu mesta i događaja, nismo mogli da izbegnemo izazov. Uložili smo sve svoje napore, angažovali mnogo ljudi kako bi došli do pravih, objektivnih podataka, kako bi bar malo podigli taj veo tajnovitosti koji svakako budi vašu radoznalost. Posebno bih istakao pomoć gospodina Gorana Matića koji je inače, a posebno posljednjih dana tesno sarađivao sa našim radijom i pružao svoju nesebičnu pomoć. Uz pomoć njegovih veza, njegovih informacija iz oblasti najsubtilnijih obaveštajnih projekata došli smo do dragocenih saznanja, a zatim i do čoveka koji je danas sa nama u studiju Radija 021. Dame i gospodo, predstavit ću vam neobičnu, izuzetnu ličnost. Naravno, neću vam reći njegovo pravo ime, a tokom razgovora ćemo izbjegavati pozicioniranje ključnih lokacija bitnih za njegov rad. Dakle, sa nama je gospodin koga zovu Crna Munja, komandir ultra specijalnog voda koji je direktno podređen Slobodanu Miloševiću i koji mu je slepo odam, kako juče, tako danas, a i u buduće. Dobar dan, gospodine Munja. Drago mi je da sam u prilici da podelim misli sa vama. Drago je i meni, mada sam skloniji deljenju udaraca na misli, malo mi je tesan ovaj studio, nisam jednostavno, znate, navikao na klopke, a ovo bi moglo lako biti potencijalna klopka. Samo se vi opustite, ovo je uvek bio otvoreni radio i kod nas su gosti uvek bili svetinja, ma kako izgledali i ma otkuda dolazili. Nego, za početak da vas pitam, imali neke sličnosti sa vašom jedinicom i onom sloglasnom jed, rumunskom organizacijom Securitatea se zove, čini mi se? Slušajte, sličnosti apsolutno nema nikakve. A razlika ima puno, toliko puno da kao što nekog sličnosti nema nikakva apsolutno. Oni su nespremna diletantska forma specijalaca koja se u ostalom i veoma brzo raspala kao što znate dok smo mi daleko manja, ali daleko snažnija i umbojitija jedinica koja je sveža bez obzira na ove događaje. Mi trajemo dok su ovi rumunski specijalci kao ono što se kaže kiselo mleko na suncu, znate, ono dva dana i kraj. U našem slučaju, svi koji se tako nečemu nadaju, taj film neće gledati. Talk show braće Nas poznavati često ponede sa onim čuvenim tigrovima sa Ontarija. A ja lično kao starešina njihov zovem nas Janja u zmajevom gnezdu. Ko nas dirne, bolje da ga nije. Pa ja moram da primetim da vaš izgled nikako ne odudara od nekog običnog čovjeka. Izgledate kao prosečno zapuštena osoba muškog pola i mislim da kada Danas izađete iz radija, niko neće primetiti da ste ipak specijalna i posebna ličnost. Ja sam vam uvek govorio, ne samo vama, inače govorim svima da je estetska zapuštenost odlična maska koja prikriva moje osnovne prednosti nad običnim svetom. Sve, pa i izgled sam posvetio službi, važno je i najbitnije da ja ne zapuštam reflekse, mišićnu konfiguraciju, i neke specijalne elemente dovitljivosti i promoćurnosti, znate. To je bitno, a zapuštenost samo pogoduje mojoj ovoj tajnovitoj ličnosti. Zovu vas Crna Munja. Recite mi, nisu li te dve odrednice suprotne jedno drugoj, nije li u pitanju neki rogobatan spoj koji prirodno ne stoji u saglasju? Nisam baš ovaj, siguran da sam vas razumeo. Molio bih da koristite što manje latinskih izraza kada mi se obraćate, znate. Dobro, crno i munja nekako ne idu zajedno, znate, a vi ste ih spojili u svom imenu. Pa kako ne idu, munja najjače bljesne po mrklom mraku i tada je prirodna i naj, Dobro, priznajem da ima logike u vašoj formulaciji, o tome zaista nisam razmišljao naravno da ima jer ja logiki posvećujem dobar deo svojih dnevnih aktivnosti. Znate, crno i mrak simboliše tajnovitost, dok munja, kao što sama reč kaže, predstavlja brzinu reakcije i delovanja i to je apsolutno logično, znate. Nego, s obzirom da pominjete mene i moju ekipu kao specijalce, moram da skrenem pažnju da mi nemamo nikakve veze sa ovim specijalnim jedinicama vojske i policije. Pa oni su za nas obična boranija, a mi smo direktno odgovorni Miloševiću ocu nacije. Mada mene u kući žena i deca nazivaju specijalac, ali to je više zbog mojih specijalnih navika i osobina. gde ga nađoste, gde nađoste dotičnu personu. Dobro, gospodine Munja, recite nam onda nešto o tim vašim specijalnim osobinama. Nešto što bi bilo zanimljivo za naše slušalce, a opet nemojte otkrivati one jako tajnovite i važne momente. Pa znate, ja sam specijalce, u specijalce, kako vi kažete, otišao jer sam e, svoje vremeno bio vrstan tabađija. I onda sam u jednom momentu se otreznio, znate, i odlučio sam da svoje iskustvo u makljaži stavim u službu zakona. Imam dve zonske medalje iz slobodnog tabanja, i to onog slobodnog tabanja bez pardona do 100 kg, dve zlatne medalje, a imam i jedno srebro i jedno zlato iz tabanja sa pardonom, to je do 120 kg. Nepobediv sam znači u tabanju bez pardona i u šutanju u prepone iz okreta dobro i kako ste učili, kako je to počelo? Pa najviše sam naučio od svog, uh, svog Rottweilera, svoje kuce Rottweilera. Ja sam ga, uh, mogu bih reći, psihički skroz skinuo. I otuda i tako munjevit napredak u službi. Probao sam inače ranije razne ono što se kažu varijante, probao sam da učim od mađioničara, onog Davida Copperfielda, onog što, znate, prolazi kroz kineski zid i to me je par puta, da vam iskreno kažem, skoro stalo života, jer tad nisam bio svestan da je reč o filmskim trikovima, pa sam probao na stvarno. Guram, guram, trčim, udaram, vratim se i posle, eto, vidite, kasno sam saznao u čemu je tu trik. A trik je u stvari u triku, da je trik u pitanju, znate. Inače, prvak sam i u puzanju unatrag i vežbam puzanje i skrivanje. To je mimikrija znate, po kontejnerima svako jutro vežbam pred zgradom. Doduše, mm, sad je malo to moje vežbanje proređeno, znate, od, od kada mi sina i čerku po školi zezaju da im je, kažu čale debil, onda sam malo to proredio, znate. Inače, hodam po strance da budem normalno manje upadljiva meta i logično je jer je površina koju otkrivam opet manja kad hodate po strance, znate, to je sasvim logično. I još nešto od, od tih vaših specijalnih osobina, da ih tako nazovemo? Pa znam, recimo, znam staklo da jedem, ali to mi nikad nije bilo na prvom mestu, to mi je uvek nekako u drugom planu, znate? a, a, nekad su me zbog tog stakla zvali Tigar Specijal dok nisam nisam ovaj pogubio zube baš zbog tog da ne opsujem, baš zbog tog stakla sam zube ovaj sredio. A šta se desilo? Pa, šta se desilo? Neko mi je na jednom to je bilo neko neformalno sportsko takmičenje, ono susret neki takmičili su se ljudi u jedenju stakla. U Nišu je to bilo u nekoj jazbini koja se predstavljala kao neki prvorazredni restoran, možete misliti. Ja odem tamo i sve sednem, pođe to takmičenje, jelo se tu stakla, jelo. Ja sam briljirao normalno jer sam bio prvak u tome, znate. I onda mi je neko, ne znam kako to, ja nisam gledao šta je bilo, inače ne pijem, ne znam otkud da mi se desi takva omaška, ali mi neko poturi neku češku kristalnu pepeljaru, znate. I kad sam ja to ugrizao, samo mi se pred očima zamutilo i pored zvezda, mada sam ja ateista inače, znate, ali mogu vam reći da sam video ono belo jagnje i devicu Mariju kako drži Isusa na prsima. Ma strašno je bilo. I samo iz ponosa, samo mi ponos nije dozvoljavao da stanem i odustanem. Inače, tad sam sve kutnjake i očnjake ispilio na toj pepeljari. I sad mi ostaje da čekam duboku starost pa da mi ponovo eventualno niknu mlje, mliječnjaci. Znate, tako da sam ja digao ruke od stakla, znate. Živim na varivu ili mi žena sažvaća ako nešto žilavije. A batalio sam proteze jer je već tri para propala, znate. Pa kako je propalo? A pa u akciji sam ih progutao, znate, i to onda nije zgodno. Sreća da imam ovu kiselinu želučanu jaku, pa ovi kad su gledali na rengenu vidjeli su samo ovu proteznu armaturu i doktori su, doktori su se oduševili i kaže više tečnosti pite i, i to će sve da prođi, neće biti problema. Savršeno, gospodine Munja, napravit ćemo pauzu, evo za manje od pola minuta slede najnovije vesti pa ćemo onda nastaviti sa ovim razgovorom. Zaista je prijetno s vama pričati. Najbolje obožavam niz dlake. Poštovani slušalci, kao što ste već čuli, sa nama u gostima je Crna Munja, komandir specijalne jedinice, zapravo ultra specijalne jedinice koja je direktno odgovorna i podređena gospodinu Slobodanu Miloševiću. Gospodine, vi ste počeli ovdje da nam vrlo zanimljivo pričate o svojim sposobnostima, pa najbolje da nastavite ako imate još nešto da kažete što se može otkriti našim slušalcima. Vidite, ja sam vam tu pričao za ove probleme sa staklom i, i, i sa, sa zubima i slično. Moram da skrenem pažnju slušalcima da sam ja inače specijalista za maskiranje. Maskiram se u rekordnom vremenskom roku. Recimo u drvo se maskiram za 3 sekunde. To je zaista rekord. Mislim da mi u tim maskiranjima držimo svetske rekorde ubedljivo. Znate kako je bilo i ovo sa Ovim bombardovanjem naša vojska se maskirala sjajno. E, možete misliti sad kakvi smo mi ako je naša vojska tako sjajna. Mi se tri puta brže maskiramo od naših običnih vojnika. Onda zamislite koliko smo dobri u tome. Znači, u drvo se maskiram za tri sekunde, a u majmuna za jednu sekundu. Jer e, s obzirom na moju enormnu dlakavost, to mi je nekako najbrže i najlakše, znate. Jako je dobro za akciju u Zološkom vrtu. Tu, jer vežbali smo mi, znate, često u Zološkom vrtu vežbamo i onda svako u, određenoj situaciji mora da razmisli i da odluči u šta će da se maskira. Pa znate, možete u drvo, u ovu onu Ja se najradi u majmuna jer zbog te moje dlakavosti to mi nekako najlakše. Znači, a ne moram ni maskirnu ovu uniformu noću da nosim Znate, samo uzmem ovaj donji veš i, u, njemu sam maskiram potpuno, znate. Jer recimo za tigra mi treba ovaj, celih 7 sekundi, što je ovaj, nedopustiv gubitak vremena, znate. I sad, u mraku kad se onako dlakav i maljav pojavim, i najhrabriji zakukaju, znate. I, i, i, i volim onako u senci da čučim, znate, i režim, to sam od ovaj, kombinovao ova iskustva sa mojim Rottweilerom i žmurke od dece što vidim. I znači čučim u mraku i onda iz mraka iznenadno iskočim na svetlo i onako neobrijan samo u donjem vešu muškarcima se leni krv žilama, a dok žena normalno izaziva prirodnu žensku radoznalost. A nadinmak crni sam dobio zbog te ovaj dlakavosti. što moja pokojna baba, gospodnja volja. <laughs> Dobro, recite nam s obzirom na te vaše specijalne osobine, specijalan trening, recite mi šta vi jedete, kakav vam je ritam ishrane? Pa u kući sam vam već rekao, kako jednem žena mi pomaže za neku žilaviju hranu zbog tih mojih zubljih problema, a dok na terenu znate, sve zavisi od situacije. E, postoji specijalna komandoska hrana za napad, znate, a imate drugu vrstu hrane koja je za odbranu, znate. E sad, svaka od tih hrana stimuliše određenu grupu najpotrebnijih mišića, a služi i e, kao neki, kao neki psihorelej bih možda najbolje opisao, znate. Da se da se tu psihičke neke još motivacije i neke psihičke brane i dobro ja nisam sad psiholog ali to je kao neki psiho znam da se psihički s jednom hranom osjećam ovako, a s drugom onako, da ja sad tu ne filozofiram mnogo, kad, ali to vam je kao neki relaj znate. E sad, kad se branimo posle neuspešnog recimo napada, što je doduše redko, e onda moramo u hodu da menjamo hranu, znači išli smo s hranom za za napad i sad odjednom treba uzimati ovu drugu hranu za odbranu i, i, i, i za povlačenje. I to vam je kod povlačenja nezgodno, jer u hodu, a najčešće i, i u trku se žvaće, znate. I još onda ako je džombav teren, sve vam se u stomaku ispretumba, sva hrana se ne svari dobro i onda ja moram da, da vam priznam da često onako težak proliv dobijemo od toga, znate. Inače, Inače, imam ja tu još svašta da vam ovaj, pričam. Pa, recite, recite imamo još vremena za priču, posle ćemo malo muzike pustiti, a, e, evo da ja iskoristim priliku da kažem da su telefoni u studiju 27999 i 27292 za eventualno neko javljenje, ako ima neko slušalca nešto da vas pita. Pa dobro važi, ja ja sam spreman da odgovaram na sve, ja sam otvoren, u, naravno u nekim granicama, ja vam neću moći baš sve reći, jer, jer razumećete, služba tak, je takva da ja ne, ne mogu da se istrčavam tu, znate. Inače, šta sam ono hteo da vam kažem? Da, hteo sam da vam kažem, a imamo, šta, mašete mi? Pa imamo nekoga na vezi izgleda. dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Slušamo. Pa ja bi pitao vašeg gosta šta on mislio o njegovom vrhovnom komandantu, jeli? Da. kako on mišljenje o njemu ima e, u smislu njegovih moralnih vrednosti tako? To je duboko to je čovjek dubokih moralnih načela, znate. Nije bez razloga ovo što mi njemu, vaš voditelj je rekao, mi njemu slepo verujemo. Pa nije to baš lepo. On je čovjek koji je vrhunski moralista, ima stroge moralne principe i načela, a iznad svega je pošten je čovjek i zato smo, još ima tu nekih razloga, ja sad ne bih išao u detalje, znate, ali mislim sve najlepše o njemu. Znate? Ja ne znam da li je slušalac još uvijek na vezi, nije? Čuje odgovor, imamo li još nekoga na vezi? Hteli ste nešto da kažete, pa sam vas ja prekinuo i ja se nadam da ćete se setiti. Pa čini mi se da sam hteo o konjima da vam pričam. Dobro, ja ne znam, a hajte recite o, konjima. Pa ja konja jašem, ja konja jašem i, i iznad i ispod. Kako, kako jašati? Iznad i ispod konja? Pa da, kon se može jahati i iznad i ispod. Znate, mi imamo specijalno obučene konje za četiri jahača. Jaše se jaše se znači dva jahača gore, dva dole, sad to je zavisno od situacije, a često jašemo i ponije kad recimo treba biti neprijatan, e, neprijatan, neprimetan kad treba biti, znate, i onda, naravno, onda ne idu četvorice, onda idu dvojca na ponije, ali to je za nisku neku travu, za stepske neke terene, znate, onda ste generalno, onako ste niži, znate, još ako se spustite, polegnete po poniju, onda vas niko živ ne može vidjeti. Još ofarbamo ponija u boju, zavisno od terena, i to maskirani smo skroz, ono, potpuno što se kaže, znate. Imamo Hoću u program! Imamo nekog na vezi, neko hoće u program. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Recite mi, ste kombinovali nešto u vezi suzaca genetski, ono sa somovima, nekim, ono, škrge, da mogu da dišu kad su uslovi onako zamagljeni, kad suzavac radi, kako to ide? To su sad delikata pitanja o suzavcima, znate, ja ne bih, ne, mogu da vam tu sad mnogo otkrivam, ali reći ću vam da mi vežbamo sa suzavcima bez gas maske, mi smo, istrenirani na ciklom B da trčimo pod ciklonom B kao, kao na atletskoj stazi, znate. E, sad u genetiku, to sa dok, doktora Bojića, to pitajte. On je inače nama često nas, ovaj, često nam šalje e, neke tablete, znate, i onda se mi bolje To su neki vitaminski, ja mislim, preparati specijalni, ali e. ne ulazimo tu tu genetiku i tu biologiju. Ja sam više ovako za šibanje, znate. Hvala lepo. Hvala i vama. Imamo još nekoga na vezi? Imamo. Dobar dan, izvolite. Nemamo. Evo na vezi, pa onda ćemo da nastavimo. Sad izvinjam se, malo nas slušalci prekidaju, što je i dobro, naravno ovo je kontakt emisija. Rekli ste o konjima, znači imate obične ove normalne konje, imate ponije, šta je još zanimljivo u, u vezi konja? Pa imamo, imamo znači ovo obično bosanske, ove brdske male, imamo atove arapske, imamo normalno ponije australijske, ponije kalimegdanske ponije. Mislim, ima sad tu više vrsta konja. Ono što je bitno, nije bitno kakav je konj, bitno je da je on utreniran i maksimalno skoncentrisan na zadatak koji mu je poveren, znate. Poveren mu je zadatak, konj to treba, naravno, i konjima dajemo neke tablete i uz posebnu hranu i oni su zbog svega toga vrlo opremljeni i obučeni i mnogo nam pomažu u svim našim akcijama. Imamo još nekoga na vezi? Imamo. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Slušamo, dobar dan. E, može vaš gost reći o nekim tajnim akcijama u kojima ste oni učestvovali? Pa, e, o tajnim akcijama, da vam kažem, to je, to je o, ovaj, mogu da vam kažem, u akcijama koje nisu tajne, a tajne akcije sama reč kaže da su tajne. Kako ću da vam otkrivam tajne? Ima tu raznih akcija, znate. Kako sad tajne akcije da vam odajem tajne? Ja ja sam još uvek u službi i ne mogu tajne da odajem, znate? Dobro, hvala. Hvala i vama. Vidim, niste mogli slušalcu da izađete u susret, ali to je i razumljivo zbog tajnosti vaših operacija i poslova. Evo, da čujemo još neko na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. A, hteo sam pišem vašeg gosta. Da? Da li imate žena u odredu i da li menjaju recimo uloške u trku ili oni s krilcima kad skačete s padobranom i to? A, vidite, to je zanimljivo pitanje, gost je postavio pravo pitanje, znate. Baš zbog tih problema, znate, problema koje žene imaju u trku i pri skakanju, znate, vi ste, gospodin je verovatno asocirala su ga krilca odmah, znate, na to letenje, međutim, baš zbog toga mi nemamo nemamo ovaj, e, žena u ekipi, mada uopšte imamo kuvarice žene, znate, to je sad široka široka lepeza e, koja nas obslužuje, znate, imamo kuvarice, imamo maserke, znate, imamo jednu devojku finu, onu tajvansku masažura, ali za, konkretno za akciju, tu su strogo muškarčine u pitanju, moram, ja se izvinjavam damama, ali tako je, tako je posao znate. Dobro, još neko je na vezi. Slušamo vas, dobar dan, izvolite. Dobar dan, želim. Dobar dan. Pozdravljam vas u studiju. Zahvaljujem. E, imala bi jedno pitanje. Naravno, izvolite. E, kažite vi meni, e, kako bi vi, gospodine, maskirali e, gospodu još koji su ostali? U, u kojem u kojem stilu, jel, na, na koji način? Mislim, oni majmuni koji su još ostali što kažete da se najlakše može u majmuna maskirati. Pa ja kažem da ja najviše volim u majmuna da se maskiram, pa znate, to mi je nekako najzgodnije jer sam dlakaviji više no, to što je obično, ali to je u, u smislu prednost, znate, privlačim ženski pol, a i za maskiranje mi je jako zgodno, znate. A kako su mogli maskirati jednog manjeg majmuna koji je već... E, manjeg majmuna u kavezu. U kavezu. Manjeg majmuna u kavezu. Pa to sam ja radio, znate, mm. u zološkom vrtu kad... Kad, kad, mm, ovaj, mm. kad se ja infiltriram u grupu majmuna, znate, i sad, e, sad sam na toj poziciji takozvanoj čeki, znate. Da, da, da, da među majmunima i onda kad se određena radnja završi, ja izađem i sad ostaju mi ovi majmuni pravi i sad njih treba nekako maskirati, i onda ja to radim naj, najbolje s farmom, znate, uzmem, uzmem i sad zavisi od zida kakav je u zološkom vrtu, o, imamo mi specijalne bočice s farmom, uvek spremne naravno zbog maskiranja i onda ja jednostavno četicom to oformam i majmune, o, podelim koji šamar, oni se malo uspavaju i ti vrata jedna. A Razum... kako ćete majmunice maskirati? Majmunicu. Mi, pa sad, e, ja nisam pravo da vam kažem zagledao, tu je bilo verovatno i muških i ženskih majmuna, oni se pare po tim kavezima, to, to niko ne zna, to znate. Hvala bod... Zahvaljujemo, zahvaljujem, zahvaljujemo. Ovaj, e, ovi majmuni, sad me gospođa, za, počeli smo jednu temu pa me gospođa onako ponela me njeno pitanje, znate, ma to sad apsolutno među majmunima šta se dešava, to je haos, onako, majmuni se pare i sad mislite da sam ja bio u prilici i da me interesovalo tad, sad da svako majmunu zagledam pod rep, gluposti. Ja se gospodin izvinjam, ali to onako, nemam, nemam običaj sad u majmune pod rep da gledam. Dobro, zahvaljujem. E, još neko je na vezi. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Mm, e, htjela sam da pitam e, celjenog druga, kako je njegovo mišljenje o cenjenom ministru Vlajkoviću? Ja njega nisam vidjela golišavog. pa ne znam da li je on dlakav. Gospodina Vlajkovića niste vidjeli Goliševog? Da, i ne znam da li je da. dlakav. Pa me zanima njegovo mišljenje da li je i on u tim specijalcima da, da, da, da se zna ja, zamaskirati i tako to. Da. Jer jako brinem za njega. Mhm. Dobro, gospodine Munja, izvolite. Poslušajte, pa za gospodina Vlajkovića, ja sam se već ogradio od policije i Vlajkovićeve policije. Mi smo specijalna, ultra specijalna jedinica. Oni imaju neke specijalce u redu, znate, to su neke interventne specijalne jedinice, levo, desno, idi mi, dođi mi. To je sve fino. Međutim, naša jedinica je direktno jedna mala četa, recimo, ali neću da vam kažem četa, dve čete, neću ni to da vam kažem, tri čete, ni to nije tačno, ali čete je u pitanju, znate? I ovaj, to je ultra specijalna jedinica, ja sam rekao, ona je podređena direktno gospodinu Miloševiću i samo meni direktno gospodin Milošević javi kad šta ima da se radi. I tu nema zbore, nemam ja pojma i ne petljam se sa Vlajkovićima i, i ne gledam da li su ovaj, goli ili obučeni ili koliko su dlakavi, hajte molim vas. Izvolite, slušamo vas. Halo? Da, da, slušamo. Dobar dan. Slušamo. A vaš gost danas izgleda se kamuflirao, dobro. Jel te? Jeste, prepoznao sam ga. Jel te, znate čovjeka, to je, da, to je dosta... Da, da, da, pa to je Zoran Kreketuša. Koliko on funkcija obavlja kod druga predsjednika? A vi, vama se čini, znate šta mi imamo za ovdje za goste, jedan, jedan specijalni kompresor, znate? I da? onda svi gosti posebno kad su ovako u pitanju tajanstvene ličnosti, da, da ih ne bi prepoznali, onda onda idu kroz, njihov mikrofon ide kroz taj kompresor, tako da imaju sličan kompresor. glas. Da, da. da. Pa može i predsjednik kroz taj kompresor? Pa sad, koji predsjednik? Koštunica? Pa bivši, ne, ne, ne, ne, ne, bivši, bivši. Pa znate šta, mi smo bivšeg predsjednika svoje vremeno kad je bila ova izborna kampanja, kad je bilo predstavljanje predsjedničkih kandidata, onda smo mi njega pozvali, međutim on se nije pojavio i Mislim, ne vidim sad neki razlog da ga zovemo, znate. Imate li vi pitanje za gospodina Munju? Pa imam pitanje ono sa konjima, kad jaše od dole i od gore. Da? Jel to i predsjednik može i od dole i od gore? Pa ne znam zašto menja, mešate predsjednika u, jahanje i od dole i od gore, znate. Ne znam, evo, mada gospodin Munja će vam verovatno imati šta da kaže o konjima, ako vas to zanima. Pa to me zanima. Ajte, gospodine, objasnite čoveku. Inače ste počeli tu priču o konjima. Pa ja sam, ja sam rekao da se konj može jahati iznad i ispod. ovaj, znate šta, moji konji u, vodu, ja imam, ja imam, e, pazite ovako, vod je podeljen na odeljenja, znate. I odeljenje se sastoji od tri konja i 12 specijalaca tih naših specijalista, šest jahača i se šest podjahača. Znači, gospodin je dobro primetio da se, znači, konji jašu, a mada sam ja to i rekao, ali on je oštro čovjek i dobro je primetio, znači od dole i, i, od gore. Znači, kad on ubiju recimo konja kolege, onda se koristi prvi solidarni konj na kog se najde, znači kad mi idemo u akciju, prvi znači konj se koristi, ali se onda jaše i iznad i ispod, baš zbog borbene spremnosti, znate. A u najosjetljivijim situacijama jaše se ovako, pazite, gore jedan, i on gleda napred, a drugi gore gleda nazad. Dole opet jedan gleda napred, a drugi dole gleda nazad. Znate. I sad taj specijalni konstant četiri jahača je e, u stvari udarna pesnica svakog našeg odelenja, znate, po zvuku i onako prvom utisku čini vam se kao da dolazi samo jedan jahač iz prerije, a kada neprijatelj uvidi u čemu je stvar, on čak nema vremena ni, ni, ni ovaj, na popa da pomisle, a, a kamoli da se odupre. Jednom reču to je jedna ubitačna kombinacija, znate. Jedino malo nezgodno onom na poziciji što je dole nazad, znate, što gleda pod rep. Pa ja kad sam recimo bio mlađi, dok nisam postao ovo što jesam starešina, znate, onda sam svaki put kad podjahujem, znate, i kad sam bio na toj strani, onda sam s oproštenjem dolazio popisom po glavi i prsima, znate, a kad, kad je kobila u pitanju onda još nekako, znate, ali kad podjahujete konja, onda ste naderali što se kaže, znate, i onda se skroz ospem po licu i onda žena nikako ne može da očisti mrlje e, na košulji. A kad vidi ja dođem kući, ona vidi žute fleke, odmah je jasno šta sam ja podjahivo i, znate, tako da ja više volim kobile, bar, bar me ono kad jašemo, znate, ništa ovaj, ne treska po glavi, znate. I, a, evo jednom, sad ovih dana baš jednom konju u tom našem vodu je vreme parenja, znate lako se uzbudi pa jahača koji treba da je na poziciji dole nazad onda prebacujemo na drugu rezervnu poziciju, znate jer, jer malo je nezgodno, ono, nema ni mesta. Ovo je strašno. Dobar dan, slušavam vas dan. Pa ja sam bio pre sat vremena tu negdje oko radi i vidio sam jednog gospodina po Dla... strance hoda, da, u pravom pantalonama. Interesuje me sad, da. svi ovi generali ranije i te vođe u borbama su nosile crvene košulje da kad su ranjeni da se nazad trupe, da im se ne uzdrma moral. Sad pošto se to glas menja elektronskim putem, jel, kod vas da se ne prepozna, ja mislim da je to gospodin Goran Matić, jer on je najbolji specijalista i vidim sad na internetu oće po njemu da... Ima on svoj sajt, ja mislim. Molim? Ima li on svoj sajt? Pa ima, da, da. da ali sad je ono. Hollywood uzeo da pravi film o James Bond 007, ali po Goranu Matiću, pa pošto je Goran Matić zbog svojih dužnosti odbio da igra glavnu ulogu, igraće ga Bata Živojinović, mhm. pošto je on najviše ljudi pobio i na filmskom platnu i na malom ekranu, ali ovaj, ima tu i Rade Šerbeđija glumi ulogu, jednu malu ulogu pomahnitalog narkomana koji voli da buši sebi uši heklerima i tako to, ali tu će se sad sliti veliki novac od, tog od tih honorara i normalno dobit, ćemo, dobit će naša zemlja medijsku pažnju, jel? Da, pa to je vrlo zanimljivo. Ja znam da se nešto dešava oko gospodina Matića, ali vi ste nam dali pravu informaciju. E, zaista se zahvaljujem nema pri mm, čemu, Na ali sad moguće da i oni dupli agent, pošto su pre neki dan upotrebljavani neki bageri, buldožeri, pa sad ne znam ko je tu umešan, jel? Da, da. A interesuje ovo što sad ovi novi specijalci umjesto crvenih košulja, da im se ne vidi krv nose brown pantalone. Pa znate šta, oni se, e, e, pa, pa, ja što oni nose takve pantalone, to ja ne znam, znate, mi nosimo pantalone sprem situacije, znate, to što ste vi mene videli u bravom pantalonama, ako ste mene videli, a ja imam bravom pantalone, pa tako da... po stranci hodali, da. Da, e sad, pa dobro, možda je, možda je bila neka gužva, pa je neki čovjek slučajno po ono, onako, da prođe kroz gužvu, se okrenuo, pa ste vi pomislili da sam ja, ali nema veze, nema veze, evo, ja imam bravom pantalone, ali za ove specijalske, specijalce obične ja, ja ovaj, Znam da oni sad tu neki imaju uniforme koje i nisu baš primjerene za gradske uslove, ali znam vole one crvene kapice da, da stavi, onda su kao oni crvene beretke, to je popularno, znate, moda je to sve, to sad kreatori rade, znate, oni su više, oni su više ona neka ušminkana jedinica ili jedinice, dok smo mi spram situacije se bojimo, razumete, ja ću se obojiti ako treba u, u kirkiz ako treba, bez, bez razmišljanja ako zadatak to da, Da, ali imate neki amblem vaše ultra specijalne jedinice? E, bolje da, da ne vidite taj amblem, jer kad ga vidite... Sve jedinice imaju određeni znak prepoznatljivi. Mi imamo a, amblem naravno, ali bolje da ga ne vidite, jer kad ga vidite bit će vam kasno, zato bolje da... vam... Ko vidi ne... mrtav je, jel? Pa dobro, neću sad to da kažem, ali bolje da ga ne vidite i da vam ja tu ne opisujem naše ambleme. To su ipak, to su ipak e, vrlo, vrlo diskretne stvari, ne bih o amblemu, izvinite me, molim vas. Nema problema. Zahvaljujem, zahvaljujem našem dragom slušalcu. Zaista je e, mnogo Neo, da se i mi dodatno informišamo. Dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Alo. Slušam. Alo. Da, da, na vezi Čujem. Čujem pošto je Munja rekao da se pretvara dobro u majmuna. Da. Mene interesuje da li on od njegovog šefa dobije nekad nalog da se pari sa gospođom Mirom, jer je ona navikla da se pari samo sa majmunima. Jo, gospode Bože dragi. Gospodine Munja, vi ste čuli pitanje doduše, pitanje malo neozbiljno za ovako ozbiljnu emisiju, ali šta imate vi da kažete na to? Pa ja, ja svako pitanje shvatam ozbiljno, ja ne znam što ste se vi zasmijali, čovjek je lepo pitao, ja ću lepo da mu odgovorim i tu nema problema. Ja, dragi moj gospodine, nisam takvih zahtjeva imao, znate. Jes da me drugarica pogledala ono kad smo se par puta vidjeli, ali ja tih zahteva zaista i nije mi palo na pamet, na kraj pameti mi to nije palo, mol, m, mislim, ajte molim vas što se kaže, znate, ali u kojim slučajem da, se, da sam dobio takvo naređenje, ja bi nasrnuo kao majmunčina bez problema, znate. To nema razgovora da se odbije naređenje, znate. Tako da, eto, to bih vam mogao reći. Imamo nekoga na vezi, a ja mislim da će to biti posljednje uključenje do vesti koje su u 11. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Slušam. Pa vidite ovako, gospodine Munji bi pitao, da li je bio utorak i u ulici Maksima Gorkog? Pa mislite ovdje u Novom Sadu? Da. Pa ja ne verujem, ali on može da on kaže. I još jedno pitanje imam Da, Da, Recite, slušamo vas. Pa, a, znate šta, utorak u Maksnom Gorku bija jedno obećanje na večer, međutim ujutru se pojavi neki momak i on čito vesti, e, neke baš e, vesti, taj danas isti čita vesti, te iste. U stvari sad čita onaj malo ovaj, drugačijeg uređivačkog kolegijuma. da li ga poznaje, da li poznaje onog momka što jutro čitao vesti, taj isti čito i u sredu, ovaj, ujutru vesti. Pa ja ne znam, znate šta, ja sam ovaj, ja sam došao ovde na gostovanje u Novom Sadu, sam ređe bio ovde kod vas, nije baš bilo potrebe za, za mojim, o, ovom četom, znate, a to za Novi Sad i utorak, tu nisam bio, znate, to, to vam stopa, bio sam na jednom drugom mestu, to ne mogu da vam preciziram, a ovo što me pitate za urednike i ne znam ti ja šta, to zaista, ja, to je van ono mojih, ja, ja ni ne gledam televiziju, tako da ne znam zaista ovaj, ne znam zaš, na šta ste mislili, zaista, mislim, izvinjavam se. Poslednju želju da shvatim da smo ljudi Više nisam na zemlji Jo, nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveč Puštam telo da leti Vi slušate sada niz dlake Talk show braće Butka 11 sati i 7 minuta, poštovani slušalci, sa nam u gostima je gospodin koga zovu Crna Munja, koji je, kao što sam rekao, čovjek pod komandom gospodina Slobodana Miloševića. Evo ja ću se vratiti na početak. Bile su priče o tome da je vaša jedinica krenula, pa da je onda zaustavljena, pa da je onda zaustavljena i da je po većinu ljudi koji su bili na onim demonstracijama to bila srećna okolnost, ako se ne varam. Možete li nam reći, evo slušalci se javljaju, mi nismo, ja u stvari nisam uspeo da vas pitam, možete li nam reći nešto o nekoj akciji, ako je akcija prošla, ako više nije tajna, a onda ćemo da malo ako stignemo popričamo o baš tom ključnom momentu kada ste pošli pa se vratili, šta je bilo s tim demonstracijama? Pa od akcija, šta da vam kažem, evo, možda bih mogao slušalcima da otkrim ovu posljednju, a značajnu akciju. To je akcija pod kodnim imenom Besnilo. Znate, to se desilo pre neki dan kad je ovaj ustavni sud većao, znate, i kad je ovo u vezi izbora kad su oni sad tu nešto razmatrali neke žalbe, levo, desne, idi mi, dođi mi. I onda sam ja primio komandu, znate. I uleteli smo u prostoriju gdje su ovi većali, taj ustavni sud. Znate šta, kad su me vidjeli na vratima, samo su se krstili, mada su svi socijalisti tamo bili. Samo su se krstili i vapili su za goli život, da vam kažem. Da, je, da, je, da sam ja sad zatražio od njih da se sljedeći izbori na Marsu odigraju, e oni bi i to morali da potpišu, a kamoli ovo što su potpisali, znate. Neko je na vezi, izvolite. dobro dan, slušamo. Halo? Da, da. Dobar dan. Slušamo vas. Uh, htio bi vaše goste da jedno pitanje. Naravno, izvolite. E, Spominjava je konje i sve to. Da. E, kako u tim akcijama, pošto su maskirani i radnici i konji, kako razlikuje jedne od drugih? Pa to, eh, znate šta, to su mi razmišljali da može biti problem, znate, međutim, eh, stvar postaje jasnije kada se u praksi ispita, znate, i jednostavno nismo tu našli neko pravo rešenje, znate, pribojavali smo se, jer posebno ako ste pod okriljem mraka, znate, pa sad, ne znam, mi sa svom onom svojom opremom konji ofarbani, znate, uši imaju oni konji, uši imamo mi i sve se to stopi u jednu skladnu celinu, a mi prvenstveno idemo na konjima, znate, zato što nećemo da zavisimo uopšte od energenata nekih drugih osim zobija. a zobi, hvala Bogu, imate, znate, i onda smo mi ovaj razmišljali, kažemo tome, ali kad smo stvar u praksi, a, isprobali, ipak, ipak ima razlike i tu se a, naravno mi smo izvežbani da siluete ono razaznajemo vrlo dobro tako da tu nije bilo problema znate još neko je na vezi? Izvolite, slušamo vas, dobar dan. Izgleda da se veza prekinula. Dobro, da se mi vratimo ovome s početka emisije, malo pre sam rekao. Znači, bili ste angažovani, Milošević je dao komandu, vi ste pošli, onda je komandovao za prekid akcije. Pa da, lično je meni javio o žeži, znate ono, da i majku, znate. To je povodom ovih demonstriranja bilo, znate, i ovaj, šta ja da vam kažem, ja slušam komandu, nema Boga, razumete, ja sam posao, mi smo mi smo bili spremni jer to sad je bilo, bila je gungula velika, znate, i mi smo, mi smo potpuno spremni hteli u akciju da krenemo. A da li vas je zabrinula ona količina sveta koja je bila? Procene su od pola miliona do, do milion ljudi, da li vas je to možda pokolebalo, zabrinulo? Nije nas zabrinulo zato što mi vežbamo, znate kakve su naše vežbe? naše su vežbe zaista ozbiljne i ovi obični specijalci i interventne jedinice, to je sve i kašalj za nas. Pa, pazite ovako, mi vežbamo borbu protiv transportera, znači dva naša čoveka protiv oklopnog transportera unište ga za dva, ma, kakva dva minuta, manje od minut, znate. A osim toga, vežbali smo mi uh, i borbu sa sa velikom količinom ljudi, znate jedan naš čovek ide na hiljadu običnih ljudi. A znate kako vam je u tim demonstracijama i, i sličnim ono, gužvama, znate, to vam je kao, kao koplje. Pa na vrhu su ovi najžešći, znate, to je sam vrh koplja, a onda vam sledi ono držalje. E, ako vi vrh polomite, džaba vam držalje mogu da se slikaju. I sad zamislite jednu grupu, ispred je dve, tri hiljade ljudi koje treba neutralisati, to nekoliko naših ljudi bez problema. Imamo nekog na vezi, ja se izvinjam. Izvolite. Dobar dan. Slušamo vas, dobar dan. Slušateljka iz Sremskih Karlovaca. Želela bih prvo da vas pozdravim, da kažem da ste divni i da nas uveseljavate. I da. želela bih da postavim pitanje jedno vašem dragom gostu, Samo izvolite. Crnoj Munji, da. da. nam ispriča nešto, pošto ja mislim da to sad više nije tajna, onoj akciji na onu grupu Pauk ili Komarac ili ne znam već kako se zove, Šta su oni upotrebljavali da ih uhvati, kako im je tako uspešno pošlo za rukom? Da li su sprej ili muvalicu ili već šta? Da, pa... Pa nešto oko toga, ako može, oko te akcije na hvatanje te grupe. Pauk, Žohar, Bubašvaba, već ne znam kako se zvao. Da, ja se zahvaljujem se na pitanju. Šta vi imate da kažete, gospodine Munja, u vezi tog pauka i muva i... Ja, ja nisam siguran da ste vi u tome učestvovali, ali recite. Ne, ne, to su bile ove interventne jedinice, to je nešto Matić petljao, znate, on je došao do nekih podataka, onda su tu, tu oni nešto radili, ja zaista nisam imao potrebu da se bavim bakćem sa takvim mizernim da sa takvim glupostima se nisam bakćao, Mi smo ipak jedna ozbiljnija organizacija koja se bavi najopasnijim zadacima najbitnijih po predsjednikovo, bivšeg predsjednika, nažalost, ali nadam se da ćemo ga vratiti, po predsjednikovo zdravlje. Još neko je na vezi? Nije. Znači, šta ste rekli? Vi ste spremni, znači da vrh taj, tu oštricu, to koplje, vrh demonstracija, da neutrališete i onda sve ide lako. Pa kažem vam, mi smo vežbali sa velikim, velikom grupom ljudi, vežbalo s oklopnim transporterima, borbu zapravo protiv oklopnih transportera, tako da oni bageri, one, one skalamerije što su doneli, pa to bi mi preskočili sa dva koraka, znate. E baš kad ste pomenuli to, čini mi se da je gospodin uh, gost u otvorenim vratima, baš posle naše emisije. E pa dobro je baš da se ne sretnemo, mada sam ja ovako miroljubiv kad sam na medijima, znate, a nisam baš često na medijima, to znači da baš nisam često ni miroljubiv, ali sad sam miroljubiv, ali bolje da kad vam ta vrata, kako ste rekli, vrata idu? To ide u, u 12 sati. A kada ovo mi završavamo? Pa vidjet ćemo, ja mislim, negde oko pola 12. Krajnji rok nam je 15 do 12, tako da imate vremena da se povučete. Ne moram se ja povlačiti, ja mogu ovde i da se maskiram, čak bi mogao malo da ga šacam, da im šta će onda priča, kažem ti buldozeri, bageri, te gluposti, pa da smo se mi pojavili, to bi ne bi ništa od toga ostalo recite mi, vežbate s transporterima u redu. Meni ste rekli da su to obično vežbe na nekim nepristupačnim terenima, šuma je u pitanju, tako? Pa, mi smo, ovaj, jedna od osnovnih vežbi je da, da izdržimo da nas pregazi oklopni transporter, znate, i to vežbamo u šumi, obično u šumi na nekom na nekom mekšem, ono, lisnatijem terenu, baš da se ne povredimo mnogo, i eto, tako smo spremni iz, i na te situacije. Ali, s obzirom da je ovo što se u Beogradu dešavalo sve na nekom asfaltu i betonu, mislite da bi izdržali tu tvrdu podlogu? Pa slušajte, spremni smo i na to, ali moram da priznam da bi nam bilo daleko ovaj, nezgodnije, ali to su mali problemi, pa bilo je dva, tri ta znate. Neko je na vezi, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. E, čuo sam za tu vašu akciju sa tim kavezom i majmunima. Da. Da kažem, nisi ništa primetila stvarno. Ste čuli gospođu Miru, ovaj... Pa je ona tamo mogla se zabavi ili ste vi imali naređenje da je čuvate leđe? Pa, znate šta, gospodine, znate šta, ja sam, ovaj, vi mora da ste poprkali ja sam, ja sam pričao o našim vežbama u Zološkom vrtu, znate, i onda sam pominjao majmunja, a, a gospođa Marković se nije, apsolutno, nije se ona nikad bila u zoološkom vrtu, znate. Tako da, mislim da ste tu malo pobrkali neke stvari, znate. Obožava me niz dlake. Znači, gospodine Munja, bili ste spremni, krenuli ste, stali ste. Da li vam je, da vam je žao što ste stali ili ipak gledate na kraju sve se mirno rešilo, relativno mirno, naravno, moglo je biti daleko gore. Da li ste zadovoljni zbog toga? Hm. Pa ne mogu da budem zadovoljan zato što sam, ja kad krenem ne volim da stajem, znate, i gospodin Milošević ne znam šta mu je bilo da nas prekine u toj akciji, znate. Ja sam razočaran u stvari zbog toga, i sad, sad pravo, da vam kažem, sad će nastupiti za nas jedan mirni onako period kad ćemo mi, kad ćemo mi da se organizujemo na nekom višem nivou i ja mislim da ćemo sad da raspišemo neku, neku vrstu konkursa da, da regrutujemo nove mlade članove pa ako se pokažu znate <clears throat> iako <clears throat> iako <clears throat> i ako pokažu lojalnost, onda ćemo mi e, da ih uključimo u naš program, to je zaista zaista ozbiljan i težak program, ali posle toga oni će biti zaista sposobni da ostvaruju sve zadatke za gospodina Miloševića i ja se nadam da ćemo mi biti spremni da uskoro, da uskoro proslavimo njegov veliki povratak. Neko je na vezi, izvolite, samo molim vas, imamo dva minuta do vesti, tako da budete kratki. Slušamo. Izvolite. Slušamo vas. Dobro, to je bilo to. Zaista naš, naš ovaj slušalac je, je uslišio molbi, bio je vrlo kratak, tako da mu se zahvaljujemo. Izvolite neko drugi na vezi. Da, opet ja, pa sad sam baš razgovarao s kumom, on je u Nišu saobraćeni milicioner i gospodin Crna Munja laže da je naš drug glavni komandant, još uvijek je on vrhovni, iako ovi sad na ovom novom RTS-u lažu nešto, ali nema veze. Laže je gospodin Crna Munja da je on obustavio akciju, nego je njima na njihovom transporteru istekla registracija, pa ih je saobraćajna milicija zaustavila. gospodina Crnog Munja je krivica što mi sad nemamo najboljeg predsjednika na svetu i što se nam se država sad raspada i cepa. Zašto to ne prizna, nego sad nešto kao levo, desno, idi mi, dođi mi. Gospodin, ja se zahvaljujem jako na, na ovim preciznim podacima. Vrlo mi je drago kad naši slušalci prate situaciju koja je aktuelna i kada mogu da nam predoče ovako značajne podatke, ne bih sad da govorim u, u, u gospodinovo ime, ali mogu da pretpostavim da je, pazite, on ipak radi u jednoj tajnoj organizaciji, tako da to što on kaže, verovatno sve ima nekog razloga i verovatno neće da kaže sve što je bitno, je tako? Pa neću to sad da komentarišem što ste rekli, znate. U svakom slučaju, poštovani slušalci, vesti su evo za 15 sekundi, tako da ćemo mi nastaviti priču posle vesti. Hoću program! Hoću program! Hoću program! Poštovani slušalci, evo pola 12 za 30 sekundi. Ja moram, nažalost, da konstatujem da imamo još jako malo vremena s obzirom da naša sportska redakcija ima dosta sportskih vesti, tako da će time out krenuti negdje oko 20 do 12. Neko na vezi nije. Gospodine Munja, vi ste evo ispričali neke delove vašeg programa. Vaše ambicije su vrlo, vrlo ozbiljne. Ja se postavljam pitanje da li su one realne. Pa, za nas nema nerealnih stvari. Znači, dobra priprema, dobra uvežbanost ekipe, znači dobar potencijal, kadar i tu nema dileme da mi možemo da zatajimo u našoj akciji, znate. Pa gledali ste ove filmove strane, verujem. Mi od filmova samo gledamo te akcije na filmove, znate. I na osnovu tih filmova smo došli do zaključaka da mi ne možemo da da promašimo cilj koji sebi postavimo. Neko je na vezi. Dobar dan. Alo? Slušam vas, izvolite. Alo? Da, da, na vezi. Da, da. Znate šta, ja volim vas, vaš radio, ali me jako interesuje, uopšte ne znam je li to ozbiljno ovo emisija koja ide ili je to neka šala. Ovo je ozbiljno sasvim Zaprepašćena sam jednostavno Recite. odgovorima tog gospodina, nemam pojma ko je on, da. ali sam dobila utisak nekog što se toliko hvali i neka žal za nekim prošlim vremenima. Da spitam, gospođe, ste slušali emisiju od početka? Pa nisam od početka, kasnije sam se uključila. E, Vidim da je to neki komando, šta je, nemam pojma, o paucima, o konjima, o čudo Božje pište, Mislim, uopšte ni na nivou, stvarno sam zaprepašćena da. uopšte Ali gospodin je starešina s ultra specijalne jedinice, ne znate, ali s obzirom da reprize ovih naših emisija idu četvrtkom oko pola dva, onda za koju nedelju verovatno će biti reprizirana i ova, pa ćete moći da je oslušate od početka i onda će vam biti jasnije. Pa ne znam, deluje mi neozbiljno sve, ozbiljno vam kažem. Da, pa, znate Totalno neozbiljno, neka šarada. Da, znate šta, mi smo... Žao, on tu priča nekim žal, žao ga Milošević i ti može znaj. A nije da žao naroda, žao ga što nije išao na narod koji je sad tamo se izborio za svoja prava. Mislim, stvarno mi je, ne, znam, neodgovorno totalno. Da, Izvinite, molim. Da, jasno mi je, jasno mi je. Zahvaljujem na javljanju. Znate šta, mi smo uvek bili i ostaćemo otvoren radio za sva mišljenja, tako da ako se mišljenje našeg gosta ne slaže sa vašim mišljenjem, budite tolerantni pa shvatite da ima i drugih mišljenja. Jo, gospode Bože dragi, Izvolite, slušamo vas u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. E, mogu da postoji jedno pitanje koje nije vezano za temu koju govorite. Izvolite. Da nam gospodin objasni kako ćemo mi sad da živimo ako na RTS-u nema one reklame o krilcima i o sadržaju koje oni ubijaju. A pa ja nisam pratio, zahvaljujem, ja nisam pratio RTS, pretpostavljam da je, ako je nema da je to trenutno, znate jer veliki broj ljudi je eh, vrlo vezan za ta krilca, tako da pretpostavljam da će ponovići ta reklama i ne brinite se i ne verujem da naš gost ima... Pa ja nemam veze s tim stvarima, ja sam eto od krilcima i rekao, tako da ne bih to komentarisao. Neko je na vezi, izvolite. Slušamo vas, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan i vama. Ona gospođa malo pre u pravu, stvarno su pitanja neozbiljna, pa bi teo jedno ozbiljno pitanje Izvolite. da postavim gostu. Izvolite. Recite, molim vas, vi ste verovatno učestvovali u a tema spasavanja također ovaj bliže kruga ljudi, jel? predsjednika, vašeg predsjednika, ne našeg. Znam šta ćete da me pitate. Ne, ne, ovaj, čisto mi interesuje tehnika. E, recimo vi spašavate jednu osobu iz bližeg okruženja, nije bitno kako se zove osoba, neka bude Gorica recimo. I spasili ste Goricu i sad treba, jel, verovatno, što prije pobeći sa tog mesta. I sada vi ste obučeni za to jahanje konja od gore od dole. Da li ste vi spremni da obučite tu osobu na brzinu da i ona jaše od dole ili ona sticam okolnosti mora od gore da jaše? Pa čisto tehničko pitanje. Jasno mi je pitanje, zahvaljujem, ovo je, da, ja sam mislio da ćete me pitati nešto drugo za ove avione i ovaj let pre neki dan za Mosku i to, ali ta to je da naš čovjek uradio bez problema, a ovo za jahanje, slažem se, odlično pitanje, tehnički ispravno, spa, spasiti osobu, znači je e, nepripremljenu osobu e, podvrći jednom opterećenju spasavanje, znate, i mi u tim slučajima obavezno stavljamo, ako su konje u pitanju, jer mi prvenstveno radimo s konjima, ali ako, a, a ne moramo s konjima, može biti i peške da se to izvodi, znate, ono na krkače ide, a ako je konj u pitanju, spas, spašena osoba isključivo znači ide gore na, na tu gornju konjsku platformu, kako bih rekao. Uključit ćemo samo još jednog slušalca, s obzirom da nam vreme ističe, izvolite. Halo? Da, da, izvolite, slušam vas. Dobar dan. Kad smo već kod tog spasavanja, da pitam gosta kad će ovaj, da se završi akcija Stambolko, pošto pretpostavljam da zna. Hvala. Hmm. Nemojte me pitati takve stvari, molim vas. Neću o tome ništa da pričam. Nemojte me to pitati. Dobro. Poštovani slušalci, kao što sam rekao, vreme nam je, evo, polako isteklo. Naš dragi gost je bio komandir specijalnih, specijalnih jedinica, gospodin Crna Munja, tako ga zovu, njegov identitet pravi nismo mogli iz razumljivih razloga da otkrijemo. Eto, čuli ste njegovo mišljenje, neki se slažu, neki se ne slažu. Naravno, ovo je otvoren radio za sva mišljenja. U studiju vas pozdravljaju šarmantni gospodin Ervin za mix pultom i naravno braća Butkaj. Prijetno. Što rekla moja pokojna baba, gospodnja volja.